Արցախը պետք է ուղղակիորեն ներկայացված լինի բանակցային գործընթացում։ Հանդիպում Արցախի նախագահի նստավայրում Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հույդա Արցախի կառույցի պատասխանատուներին։ Տոնական միջոցառում նվիրված հայ հեղափոխական դաշնակցության 127-ամյակին։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պատվիրակությունը մասնակցել է Լեհաստանում կայացած միջազգային կոնֆերանսին։ Թուրքիայի արտգոսնախարարությունը ծիծաղելի պատասխան է տվել արձանագրությունները չեղարկելու Երևանի որոշմանը։ Հայաստանի շախմատի պատանիների հավաքականը հաղթել է Ավստրիայի թիմին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հնարավոր չէ մի ձեռքով բանակցել, մյուսով կրակել։ Բանակցությունները կրակոցներ չեն սիրում։ Այս մասին Արմենիա հերոստատեսությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Այդպիսի պայմաններում հնարավոր չէ գալ ինչ որ համաձայնության, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ըստ նրա, առաջին հերթին պետք է թույլատնել լարվածությունը, ստեղծել հետաքնության մեխանիզմներ, որն էլ կբերի փոխվստահության որոշակի մտնոլորտի, որից հետո հնարավոր կլինի ավելի խորանալ փաստաթղթի դրույթների շուրջ։ Հարցին թե ինչ է առաջարկել Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը տարածաշրջանային այցերի ընթացքում, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է. Ընդհանրապես նոր առաջարկություն չկար եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգ այնքան հարուստ է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր ընթացքում են լոկ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չեն քննարկում։ Ղարաբաղի մասով Լավրովը ինչ որ կար, ասուլիսի ժամանակ ներկայացրեց եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը համոզված է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներքո է հնարավոր կարգավորել այս կոնֆլիկտը եւ որ առաջարկած սկզբունքների միակն են, որոնք հնարավորություն են տալիս լուծելու կոնֆլիկտ։ Ներկայացնելով կարգավորման իր տեսլականը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է. Զոհերը պետք է բացառվեն։ Այս մարտահրավերը, որը կա այսօր, պետք է բացառվի։ Դա կստեղծի որոշակի մտնոլորտ որոշակի փոխստահություն։ Փոխստահությունը գալիս է այնտեղից, երբ որ սկսում ես կատարել նախորեին ձեր բերված պայմանավորվածությունները։ Եթե պայմանավորվածությունները չես կատարում մեկ անգամ, սկսում է այդ ворթը կրծել անվստահության եւ այսպիսով գոյանում է անվստահության մտնոլորտ։ Սա պետք է վերացնել։ Որից հետո հանդարտ վիճակում բանակցությունները շարունակել։ Հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է շփման գծում տիրող իրավիճակին, հանրապետության ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվիրակությանը նախարար Լևոն Ալթունյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Մայր Հայաստանի գործուն մասնակցությամբ Արցախի առողջապահության ոլորտում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, ընդգծելով, որ ակնկալում է սերտ փոխգործակցության շարունակական ամրապնդում նաև ապագայում։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը նշել է, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են առողջապահության ոլորտում հայկական երկու պետությունների համապատասխան գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր այն ծրագրերը, որոնք այսօր իրականացվում են Հայաստանում։ Այն է էլեկտրոնային առողջապահության ներդրումը եւ փաստաթղթա շրջանառությունը թղթայինից դեպի էլեկտրոնային տանելու հարցը ներդնել նաեւ Արցախում։ Այդ առումով մենք բանակցություններ ենք տարել ծրագրի օպերատորի հետ, Էրիկսոն կազմակերպության հետ եւ համաձայնություն ենք ստացել, որ հայաստանյան մասնաճյուղը, որը այսօր սպասարկում է այդ ծրագիրը, Արցախի համար այդ գործողությունները կատարի անվճար, ինչը դարձնում է առավել նպաստելի այս գործընթացը։ Երկրորդ ծրագիրը, որը մենք բանակցում ենք, դա ապահովագրական ընկերությունների համար բժշկական ծառայություններ մատուցելու հարցակազմիկ չէ, որ այսօր Հայաստանում 100 հազարորոքի արդեն իսկ ապահովագրված են պետական ծրագրերով մի քանի ամիս հետո դրանց կմիանան 612000 սոցիալապես անապահով խավեր եւ բանակցությունները գնում են, որպիսի այդ ծավալը ավելանա եւ վերջո պարտադիր ապահովագրությունը ներդրվի Հայաստանում։ Եվ մենք կարող ենք կանխատեսել, որ հայաստանցիները, որոնք գտնվում են Արցախում, բուժ ծառայություններ կստանան նաեւ Արցախյան բուժ հաստատ հաստատություններում ինչը հնարավորություն կտա Արցախյան բուժ հաստատություններին հաշիվ ներկայացնել ապահովագրականներին եւ լրացուցիչ գումարներ վաստակել։ Նպատակ ունենք սինխրոնիզացնել եւ օրենսդրությունները եւ գործելակարգերը, որպիսի այդ process-ը հնարավոր դարձնի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը երեկ ընդունել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական եւ շրջանային կոմիտեների պատասխանատուներին քննարկելու գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի հետ կապված որոշ հարցեր։ Ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ մշակվող հայեցակարգի նպատակն է կանոնակարգել գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված պետական քաղաքականությունը։ Պետնախարարը ըստ ճյուղերի ներկաների ուշադրությանն է ներկայացրել հայեցակարգի նախագծի հիմնական սկզբունքները, ընդգծելով, որ պետական աջակցություն հետայսու ցուցաբերվելու է այն քաղաքացիներին, ովքեր հետևելու են նախանշված չափորոշիչներին։ Շնորհակալություն հայտնելով Արայիկ Հարությունյանին ընդունելության եւ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի նախագծի հիմնական դրույթները մանրամասը ներկայացնելու համար Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը նշել է, որ կուսակցությունը թեմայի շուրջ քննարկումներ է անցկացրել։ Արդյունքում հավաքագրված առաջարկների փաթեթը փոխանցվեց պետնախարարին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Երեք Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում տեղի ունեցավ հայ հեղափոխական դաշնակցության 127-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառում կուսակցության անդամների մասնակցությամբ որպես հրավիրյալներ ներկայեին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր Սփյուռքից։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Միջոցառումը սկսվեց Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանի ողջունի խոսքով։ Դատակցության ամեն միացանի համար Արտաքին կարգախոսի նշանակությունն ու դաշնակցությունն ու արտակը բնական դաշնակիցը, բայց այդ ամենը ոչ միայն կարգախոսում ու աշխույթ է, այլ հստակ գործողությունների ծրագիր։ Մենք լայնատավալ աշխատանք ունենք կատարել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակայական քարոշությունը և լոբիստական աշխատանքը չեզոքացնելու ու Արցախ աշխարհին ընկալելու դարձնելու աշխարհին Այնուհետև Արցախի ժողովրդական կուսակցության անունից Հույդա 127-րդ տարեդարձի արթիվ շնորհավորեց ԱԺԿ փոխնախագահ ազգային ժողովի падգամավոր ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Կարևորելով դաշնակցության դերը հայ ժողովրդի պատմական ձերբերումներում, նա նշեց, որ հիմնադրման օրից առ այսօր դաշնակցությունը մշտապես եղել է հայ ժողովրդի կողքին, պաշտպանել եւ շարունակում է պաշտպանել հայ դատը ամբողջ աշխարհում։ Քաղաքական աշխատանքը կարևորանուն է Հայաստանի առաջին հանրապետության հանրանակը։ Հայտնի է, որ այդ հանրապետության հիմնադիրը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, որը այդ տաներ ժամանակաշրջանում իր վրա վերցրեց այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հարթակի կառույցը մեր երկրի ազդեցիկ եւ ամենակազմակերպված քաղաքական ուժերից մեկն է։ Աստվածահաճու է դաշնակցության կատարած գործունեությունը, եթե այդպեսին չլիներ, ապա այս քանդարիներ չէր կարող իր գոյությունը պահել։ Նման տեսակետ հայտնեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Սատանս ուզում է շնորհավորել դաշնակցության 127-րդ համը։ Դաշնակցությունը իսկապես մի քարի հավաքելություն է կատարել հայ եկեղեցուն, թե հայրենիքում, թե սյուն հաշվի լինում ազգապահպանման մեծագույն գործը, որ մինչև այսօր դարչակությունը տանում է հատկապես քրքի պայմանները։ Իսկապես վիթխարի գործ է անում հայդատի ոլորտը։ Միջոցառման գլխավոր բանախոսը Հույդա Լիբանանի կենտկոմի պաշտոնական օրգան Ազդակ Օրաթերթի տնորեն եւ գլխավոր խմբագիր քաղաքական վերլուծաբան Շահան Գանթահարյանն էր։ Ժամանակի առումով մենք հիշել մեր վերագանքման, մեր անկախության ձեռքբերման եւ մեր հանրապետության գերման հարյուրամյակը։ Եվ երկրորդ այս տոնագրարության վայրը Արցախ աշխարհը Սերոյեն Գարանչեվի pedagogական գերդումի անոր հրամայական արժեշտության եւ անոր փոխանցած խորհուրդներուն ուղղությամբ իզագիտային նշանակություն ներկայացնելու արտահանքները։ Տոնական միջոցառման գեղարվեստական մասում հնչեցին ազգային հայրենասիրական երաժշտություն ու երգեր Ստեփանակերտի կամերային նվագախմբի Լարային Խարյակի, նշնակահար Սիմոն Սարգսյանի եւ օպերային երգիչ Գևոր Խաչյանի կատարմամբ։ Thank you. Նարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը հրավիրել է Մամլո Ասուլիս։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ասուլիսին հիմնականում անդրադարձ է կատարվել ամանորյա միջոցառումներին, որոնք այս տարի կտարբերվեն իրենց բնույթով։ Դրանք կլինեն ավելի բովանդակային եւ չեն սահմանափակվի միայն ձմերպապի հետ ավանդական հանդիպումներով ու տոնական համերգով։ Որպես հիմնական նոր միջոցառում պետք է ընդգծել այն Գավանդավան թաղամասը, որ կառուցվում է Ստեփանակերտի սրտում, կառավարության շենքի դիմաց հրապարակի վրա։ Այդտեղ տեղադրվում են ամանորյա տնակներ, որտեղ այցելուները կարող են կատարել ամանորյա արևտուր եւ ամենակարևորը այդ արևտուրի մի զգալի մասը դնելու է, ես ասած, բարեգործական, հանրային, սոցիալական նշանակության կրպակներ, որտեղ վաճառվելու են հերավոր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կողմից պատրաստված ուսանողերներ, մեր մանկատների կողմից, մեր ուսումնական հաստատությունների յետովորող երեխաների կողմից պատրաստված ուսանողերներ եւ կոչ եմ անում բնակչությանը իհարկե մասնակիցներին շատ ակտիվ կարևոր կատարել հենց այդ տնակներից։ Կաղանդավանում կլինեն 16 տնակներ, որոնցից մեկում ապրելու է Կաղանդ Պապիկը։ Կաղանդավանում երեխաների համար կկազմակերպեն փոքրիկ արհեստանոցներ, որտեղ հմուտ վարպետների օգնությամբ նրանք կսովորեն ամանորյա խաղալիքներ պատրաստել։ Կլուծվի նաև հանրային սննդի հարցը։ Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով ամանորյա քաղաքը 13 օր շարունակ դեկտեմբերի 18-ից 31-ը ապրելու է իր ուրույն մշակութային կյանքով։ Կաղանդավանի 60 տեղունենա դեկտեմբերի 18-ին, որ կսկսվի մեծ շքերթով։ Երիտասարդները, երեխաները կկազմակերպեն շքերթ ազատամարտիկների փողոցով, քայլելով, հատուկ տարազներով կքայլենք ու հասնեն Գաղանդավան, որտեղ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին զուգահեռ մենք կազմակերպելու ենք ոչ միայն տոնական ամանորյա մեր տոնածառի լույսերի բանում, այլ նաև Գաղանդավանի բացում։ Տոնական համերգ է նախատեսված նաև Սուրբ Ծննդյան օրը, հունվարի 6-ին։ Նախարարը նշեց նաև, որ ամանորյա միջոցառումների կազմակերպումը հնարավոր դարձավ մեկենասների շնորհիվ։ Նա շնորհակալություն հայտնեց այն ձեռնարկություններին, որոնք կանգնեցին նախարարության կողքին երեխաներին ամանորյա հեքիաթ նվիրելու գործում։ Ասուլիսին նախարար Սեգե Շավերդյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, որոնց կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգային հարցերի Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման շուրջ տարվող բանակցային գործընթացի Արցախ-Եվրամիություն համագործակցության մասին Armen Press-ը զրուցել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանի հետ։ Անդրադառնալով Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը արտգոսնախարարը մասնավորապես նշել է. Արտգործնախարարության ջանքերը դարձյալ հիմնականում ուղղված կլինեն Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացում արկա դրական միտումների զարգացմանն ու ամրագրմանը եւ դրա անշրջելիության ապահովմանը։ Մասնավորապես քայլեր կձեռնարկվեն ինչպես Արցախի ճանաչման աշխարհագրության on-line-ման, այնպես էլ մեծ ճանաչած սուբյեկտների հետ երկկողմ համագործակցության հաստատման ուղղություններով։ Նախարարությունը կշարունակի հետևողական աշխատանքները Արցախի կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքի փաստը որպես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմք ճանաչելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքվի գերխնդիրներից մեկը այն է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը իսլամական աշխարհին ներկայացնի որպես կրոնական հակամարտություն։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Բոլոր այդ փորձերը առ այսօր ձախողվում են։ Նախև առաջ այդ հակամարտության բնույթը ինքնին կրոնական չէ։ Երկրորդը, նույն Ադրբեջանը այնպիսի հալածանքների է ենթարկում իր իսկ տարածքում բնակվող մահմեդական փոքրամասնությունների, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով Արցախում վերանորոգում են մահմեդական մշակութային կոթողներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգի շրջանակներում քննարկվել են ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ տարվող պայքարի իրավական ու կառուցակարգային նախադրյալների ամրապնդման հիմնախնդիրները։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը արձագանքել է հայ-թուրքական արձանագրությունները վերջնական չեղարկելու մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ իբր Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը, թե Թուրքիան չի կատարում արձանագրություններով ստանձնած պարտականությունները, միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձ է։ Հայտարարության մեջ զարմանալիորեն պնդում է արվում, թե իբր Հայաստանն է արկախել արձանագրությունները, իսկ Թուրքիան հավատարիմ է արձանագրություններում արկա պարտավորություններին։ Զավեշտալի է նաև, որ սրանով հանդերձ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նույն հայտարարության մեջ կրկին արձանագրությունների իրականացումը կապել է Արցախի խնդրի լուծման հետ։ Հայտարարության մեջ պարզ է դարձել, որ Թուրքիայում կրկին շատ ծանր են տարել Հայաստանի արտգոսնախարարի խոսքերը հայոց ցեղասպանության հետ կապված։ Լեհաստանի Չեստոխովա քաղաքում կայացել է օպտիմալացված էներգիայի պոտենցիալի ստացումը խորագրով 14-րդ գիտատեխնիկական կոնֆերանսը, որին մասնակցել է Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի պատվիրակությունը։ Արցախի պատվիրակները ներկայացրել են լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում մշակաբույսերի ռոռոկման կայուն կառավարման էներգախնայողական համակարգի մշակման մասին, հեղեղատունների հոսանքի կառավարման նոր դիզայնի սարքավորման հետազոտության արդյունքները, գետահունի միանդրային տարածքների ոլորանների պարամետրերի որոշման մասին գիտական զեկուցումները եւ արժանացել բարձր գնահատականների։ Գիտատեխնիկական կոնֆերանսին մասնակցել են 9 երկրի ներկայացուցիչներ 15 համալսարաններից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ներկայացուցիչները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում պահվող ադրբեջանի քաղաքացիներին։ Այս մասին հայտնել է ԼՂՀ-ում կոմիտեի առաքելության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը։ Իր մանդատի համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այցելում է կալանավորներին, կալանքի տակ պահման պայմանների, նրանց հանդեպ վերաբերմունքի մոնիթորինգի նպատակով, ինչպես նաև որ เป զի բանտարկյալները հնարավորություն ունենան շփվել հարազատների հետ, նշել է Էթերի Մուսայելյանը։ Հիշեցնենք, որ ԼՂՀ-ում պահվում է Ադրբեջանի 3 քաղաքացի՝ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը, որոնց դեմ դատական որոշում կա, ինչպես նաեւ զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեն, որի նկատմամբ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների կողմից Երուսաղեմի որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչման հետ կապված քննարկումը Զվեզդա հերոստալիքի process հաղորդման ընթացքում վերածվել է Ծեսկորտոկի ադրբեջանցի լրագրող Ֆուադ Աբասովի եւ հայազգի փորձագետ Սամվել Ծատուրյանի միջև։ Խոսելով Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների որոշման հետ կապված բողոքի ցույցերի մասին, Աբասովը որոշել է, այսպես ասած, խայթել հայկական եւ սիրիական ցակման թուրքատիաց փորձագետներին, որոնք ըստ նրա խիստ նվազեցնում են Թուրքիայի դերը։ Երբ Աբասովին փորձել են հակադարձել, նա սկսել է ագրեսիվորեն թափահարել ձեռքերը եւ մոտենալ Ծատուրյանին։ Նրանց բաժանել են ռուսաստանցի փորձագետները։ Մարզասերների համար Հայաստանի շախմատի պատանիների հավաքականը շարունակում է ելույթները մինչև 16 տարեկանների Օլիմպիադայում։ 5-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը Ավստրիայի ընտրանին էր։ Հայ պատանիներին հաջողվել է գերազանցել մրցակցին կես 3.5 հաշվով։ Մրցաշարին մասնակցում է 30 հավաքական, որպես կազմակերպիչ Հնդկաստանը ներկայացել է 3 թիմով։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցարտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։